Pasó el tiempo y de nuevo los cureisitas intentaron invadir el oasis de Medina sin éxito, gracias a un gran foso que se construyó alrededor de la ciudad. Entonces se firmó una tregua entre los musulmanes y las tribus de la Meca, por la cual los musulmanes podrían visitar ese año el santuario de la Cava como peregrinos. Pero ese año los cureisitas rompieron el pacto asesinando a varios dais, predicadores musulmanes que el profeta había enviado a diferentes tribus por toda Arabia. Entonces los musulmanes decidieron conquistar la ciudad de la que muchos años antes habían sido expulsados, la Meca. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, al mando de un ejército de diez mil hombres, entró en la Meca sin derramar sangre. Todos los que se ocultaron en sus casas, o en los templos o en la cava fueron perdonados y la única destrucción fue la de los ídolos de aquel santuario que Adán había creado para adorar al único Dios, Allah, y que después Abraham había reconstruido. Al momento, el profeta se cuidó de entrar en la cava, oró en el templo y pidió las llaves del mismo. Las recibió de manos del anciano Utbán ibn Talha, que había sido el guardián del templo, una de sus primeras órdenes fue que se borraran las pinturas de Abraham e Ismael y las flechas adivinatorias y se derribaran todos los ídolos que había en la cava. Entonces Bilal subió a la cava e hizo la llamada a la oración, y todos los fieles se congregaron alrededor del templo e hicieron la plegaria. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tiempo después, el profeta sujetó con la mano derecha el anillo de oro de la puerta del templo, alabó a Dios como agradecimiento y se volvió hacia los prisioneros que estaban en la plaza. ¿Qué trato creéis merecer ahora que Allah os ha vencido con la fuerza de nuestras armas? preguntó con voz rotunda. Oh generoso profeta, en verdad te reconocemos como profeta, dijeron ellos. El profeta dijo, podéis marchar en paz. Voy a repetir lo que José dijo a sus hermanos. No me corresponde a mí formularos hoy reproche alguno. Alá os ha perdonado, pues Él es el misericordioso, el compasivo. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, mostró una profunda generosidad hacia sus enemigos que años antes le habían maltratado tanto.